Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ լույս ցակեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի եւ ստվերների մեջ։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց քարոզել եւ ասել. Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է, ասվում է Մատթեոսի ավետարանում։ Եթե չապաշխարեք, ամենք տել նույնպես պիտի կորչեք։ Շարունակում է Ղուկասի ավետարանը, ապա եւ ավելացնում. Ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ բարեկամներ, ապաշխարության խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Խոր Վիրապ վանքի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը։ Հայ եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է ապաշխարությունը, հերթագայությամբ երրորդը։ Հայերենում արկա է նաև ապաշավություն եզրը, որ հունարենից է թարգմանվում, մեթանյա եւ բառացիորեն ապաշխարելը նշանակում է լայն իմաստով նշանակում է հրաժարում աշխարից, հեռացում, կղզիացում աշխարից։ Ապաշխարության մասին հատկանշական են Քրիստոսի անդրադարձները ապաշխարության անհրաժեշտության մասին, հավասարապես հատկանշական են Հովանես Արաքյալի անդրադարձները, մասնավորապես Հովանու Արաքյալի առաջին թղթի 18-րդ գլխում, երբ վերջինս անդրադառնում է ասելով, որ եթե մեկն ասի, թե մեղք չունեմ, սուտ է խոսում մեր մարդկային աշխարհական դիտակետից, երբ որ մեկը խղճի հանգստություն ունի, կարող է այսպիսի մտայնություն ունենալ, ասելով թե մեղք չունեմ, այսինքն խղճս հանգիստ է բայց ամբողջական իմաստով մենք գիտենք, որ մարդը իրեն կատարելության գագաթնակետին չէ գտնվում։ Եվ յուրաքանչյուր վարքյանի մենք ապահովագրված չենք գայթելուց, վրիպելուց, սայթակելուց։ Հետևաբար ապաշխարությունը այն անհրաժեշտությունն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղեկցում է, որտեղ ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը, հեծել, հեծեցել, մասնահատուկ անդրադարձով հայելու մեր ապրած կյանքին, մեր անցած ճանապարհին վերագտնելու մեզ, մեր ինքնությունը եւ կրկին հաստատագրվելով քրիստոնեական մեր կոչման վարքու բարքի մեջ շարունակելու, ըստանձնելու եւ ջամփելու կյանք եւ առաքելություն Ապաշխարությունը խորուրդ է եւ նշանակում է զղջալ կատարած հանցանքի սխալի համար եւ քավել մեղքը։ Ապաշխարությունն այլ կերպ անվանվում է նաեւ խոստովանանք։ Ապաշխարությունն արդարության եւ մաքրության խորհուրդն է, որով մեղավորին իր ճշմարիտ ու գիտակից զղջումով եւ անկեղծ խոստովանությամբ մեղքերի թողություն է շնորհվում։ գտակարանում գոյություն ունեցող ապաշխարության եւ խոստովանանքի գաղափարին Հիսուս Քրիստոս ավելի մեծ նշանակություն է տվել եւ հոգեվոր կյանքի վերածել այն։ Նրա խոսքերն ապաշխարության մասին բազմիցս վկայված են նոր գտակարանում։ Մինչդեռ մեղքին վարժ մարդն իրեն շատ հեռու է պահում ապաշխարելու դրամատրությունից եւ հոգեվոր հայրերի հորդորներից։ Մենք գիտենք, որ ապաշխարության կամ խոստովանության երկու տեսակ կա՝ առանձնական եւ ընդհանրական։ Ապաշխարությունը զուտ հոգեոր գետնի վրա, զուտ հոգեոր առումով, քանի որ մարդը շարունակ գայթելու վտանգի առաջ է կանգնած եւ անկատար է եւ իզորու չէ ամեն անգամ համակարգելու, համերաշխելու, ներդաշնակելու իր ներսը ապահովագրված չէ մեղքից։ Այս իմաստով յուրաքանչյուր անգամ մեղքից ձերբազատվելու համար մենք կարիք ունենք, պետքություն ունենք ապաշխարելու, հաքրվելու, հաղորդվելու մեր նմանների եւ Աստծո հետ վերագտնելու համար մեր պատկերը հաստատագրվելու համար մեր կոչման մեջ մնալու հարատևելու որպես իսկատիպ քրիստոնյա եւ կենթանի աստծո մասին կենթանի վկայող այս իմաստով չափազանց կարեւոր է հարցի հոգեվոր կողմը Անձնական աղոթքը կարող է արվել ամենուր, ինչպես ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, իսկ ընդհանրական աղոթքը կատարվում է հատուկ սահմանված վայրում, այսինքն եկեղեցում, որը խորհրդանշում է աղոթքների միաբանությունն ու միակամությունը, Սուրբ եկեղեցին է ընդհանրական աղոթքի վայրը։ Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի, ասում է Եսայի Մարգարեն, որովհետև եկեղեցում ասված աղոթքն առավել լսելի է Աստծուն։ Չնայած եւ առանձնական եւ ընդհանրական ապաշխարության կարող են տրվել առանց հոգեորականի, երկու դեպքում էլ քահանայի ներկայությունը պարտադիր եւ կարեւոր է, որովհետեւ Քրիստոսն ապաշխարության խորուրդը կատարելու իրավունքը տվել է առաքյալներին եւ նրանց հաջորդած եկեղեցականներին։ Ընդհանրապես մարդ Աստված հարաբերության մեջ չափազանց կարևոր է անձնական հաղորդակցությունը։ Մարդ Աստված պատմության ընթացքին որոշակի ժամանակահատվածում առավել տարածուն է եղել մարդ Աստծո ընդհանրական հարաբերությունը եւ նաեւ պատասխանատվության առումով ընդհանրական պատասխանատվությունը։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ 5 կտակարանի մարգարեների փնդրդուքը գալիս հանգում է մարդ Աստված անձնական, ներանձնական, միջանձնական հարաբերությանը։ Այս իմաստով հավասարապես կարևոր են եւ ընդհանրական եւ առանձնական խոստովանությունները։ Աբաշխարությունը մյուս կողմից կարևորվում է նրանով, որ Աստված փնտրող մարդու համար այլևս դերևաթափվելու գայթելու առիթը փորձակար չի ծառայում։ Եվ ամեն անգամ մարդը իմանալով հանդերձ, որ ինքը անկատար է, չի ճկվում, չի հակվում, չի հուսալքվում եւ ամեն անգամ ապաշխարելով, ամեն անգամ վերագտնելով ինքը իրեն, նաեւ հաստատագրվում է իր կոչման մեջ։ Աստծուն չփնտրող մարդը, Աստված չունեցող մարդը կարող է ընկնել հուսալքության մեջ եւ այլևս չկանգնել։ Այս իմաստով ապաշխարությունը մեզ նաեւ ուղում է, ուղղորդում է, շտկում է։ Ինչ վերաբերում է ապաշխարության ընթացքին հոգեորականի ներկայությանը, Մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խորհուրդները, խորհրդակատարությունները տեղի են ունենում Սուրբ Խաչի օգնությամբ, արկայությամբ եւ հոգեվորականի ներկայությամբ որովհետև հոգևորականը Աստծո պաշտոնյան է, օցիալն է, որը կոչված է աղոթելու ժողովրդի մեղքերի համար, որը կոչված է ուղղորդելու, շտկելու ժողովրդի ընթացքը։ Մենք գիտենք, որ հոգևորականներից առաջ հին ուխտում դիցուկ լայն տարածում են ունեցել մարգարեները։ Հոգևորականի կոչման մեջ ինչ որ իմաստով նաև ծրարվում, բյուրեղանում է մարգարեի կոչումը Հետևապես առանց հոգևորականի մենք ձերբազատված չենք այն դեպքերից ու դրություններից եւ մարդը իսկապես Աստված է փնտրում, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել ճշմարտությանը։ Մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը ըստ պատմիչագաթանգեղոսի 13-14 տարի ապաշխարության շրջան է անցել խոր վիրապում, որտեղ բացարձակ անմարդկային ու անբնական պայմաններ էին ինչու Գրիգոր Լուսավորիչը ինչու խոր վիրապում, որն այդ օրվանից ապաշխարության հոմանիշ է քրիստոնյա ամեն հայի համար։ Եվ այստեղ կարծես ակամայից յուրաքանչյուրի աղոթքը հավասարվում է ապաշխարության ու խոստովանանքի։ Մենք գիտենք, որ լուսավորիչը մասնահատուկ առաքելության էր կոչված։ Լուսավորիչը կոչված էր ապահովելու մեր ժողովրդի դարձը։ Այս իմաստով նաև Խորվիրապը ամեն բանից հատու ավելի, նաև հուշում եւ հիշեցնում է մեզ Խորվիրապի առաքելությունը իմաստնավորի եւ ընդհանրական հարթության մեջ ապաշխարության կարեւորությունը, անհրաժեշտությունը եւ առավելությունը։ Լուսավորիչ հայրապետը իրեն կյանքի մի զգալի ժամանակահատված, զգալի տանջանքների, տվայտանքների գնով ապահովեց մեր ժողովրդի, մեր ազգի դարձը։ Սա այն հարթությունն է, որ յուրաքանչյուր մեկը յուրովի կարող է գնահատել։ Այդ ամենից զատ Խորվիրապը նաև հիշեցումն է մեզ, մեզնից յուրաքանչյուր մեկին, որ մեր կյանքում մենք ապահովագրված չենք վիրապներից եւ կարիք ունենք պատերաստականություն պիտի ունենանք առաքելություն ստանձնելու եւ մեզնից ոմանք նաեւ մասնահատուկ առաքելություն իրականացնելու ընդհանրական մեր կյանքից ներս։ Թեթևապես միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ խորհիրապը հավասարապես նաեւ հիշեցում է հուշում է, դաջում է առանձնական եւ ընդհանրական հարթությունների վրա ապաշխարության կարեւորությունը մեր կյանքում որտեվ առանց ապաշխարության, առանց զղջումի, առանց ինքնահայումի, առանց ինքնաանդրադարձի մարդը ըստ էության անկարող է լինելու վերագտնելու իրեն, անկարող է լինելու վերահաստատվելու, առաքելություն ստանձնելու, առավել եւս հաջողելու այդ առաքելության մեջ, առավել եւս ընդհանրական հարթության վրա։ ապաշխարությունը հոգևոր փոփոխություն է, շրջադարձ որևէ բանից եւ ընթացք նոր ուղությամբ։ Ափսոսալը դեռ ապաշխարություն չէ։ Քրիստոսին համբուրելուց եւ 30 արծաթի դիմաց նրան դավաճանելուց հետո Ուդան մեղադրեց իրեն եւ ափսոսաց արածի համար, բայց չապաշխարեց այլեր լուսավոր չի պարագայում։ Խոր վիրապից ելքից հետո էլ լուսավորիչը շարունակում էր աղոթել, խոստովանել, ապաշխարել նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին առանձնացել էր հայոց լեռներում եւ երկրային կյանքն ամփոփել աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Արդի ժամանակներում 1-2 անգամ աղոթելուց ապաշխարելուց հետո մենք տրվում ենք հանգստի, ինքնախապեյության, կարծես արդեն ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի լույս, դեպի երկինք։ Մարդու բնությանը դժբախտաբար խորտ չէ ինքնախապեյությունը եւ փորձառությունը հուշում է, որ մեր շրջապատում ապրող շատ մարդիկ այս կենսակերպը ունեն որթեգրած։ Բայց ինչպես ավետարանում ենք հայում, ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Եվ ինչպես ավետարանից ենք տեղեկանում, լույսը մենք բարձունքի վրա ենք դնում կամ բարձունքի վրա պիտի դնենք, որպեսզի լույսը լուսավորի եւ իրեն նպատակին ծառայի։ Մեր ներանձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական առաքելություն ստանձնելու ընթացքի մեջ եւս բարդք է յուրաքանչյուր մեկիս համար անձանձիր կերպով հետևելու թե տիրոջ օրինակին, թե մասնավորապես լուսավորչի օրինակին, թե բոլոր այն սրբերի օրինակին, որպեսզի իրենց կյանքում, իրենց գործնական հարթության վրա իրենց կյանքով ապացուցեցին, ցուցանեցին, որ ըստ էության հնարավոր է ոչ թե շրջանցել, այլ անցնել դժվարությունների միջով, առաքելություն ստանձնել եւ հաջողել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հեշտ ճանապարհներ են փնտրում։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն եւ սա ըստ որում բոլոր մակարդակներով իրենց դժվարին, դժվարագույն վարքյաններին է, որ դարձ են ապրում, որ Աստված են փնտրում, որ վերադառնում են իրենց ինքնությանը, այն պատկերին եւ այն նմանությանը, որով Աստված ստեղծել է մեզ եւ լուսավորչի օրինակը, որը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ եղավ մեր եկեղեցու մյուս հայրերի եւ հայրապետների կյանքում, որոնց կյանքի մանրամասներին դժբախտաբար մեր ժողովուրդը այնքան էլ լավատեղյակ չէ, լավագույնս փաստում եւ հավաստում է, որ մենք ունեցել ենք, ունենք եւ տակավին ունենալու ենք անհատականություններ, որբիսի կստանձնելու են առաքելություն, որբիսի չեն դավաճանելու իրենց հանձնառություններին մեր ժողովրդի ընդհանրական եւ լուսավոր ապագային ընթരാճ Ես ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ակնարկեցի, խորհրդիրապը նաև սրա խորհուրդը ունի, այս ամենի խորհուրդը ունի, խորհրդիրապը նաև հիշեցում է ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքից ներս։ Ինչ վերաբերում է անհատական առաքելությունը ստանձնելուն, ընդհանրական իմաստով ապաշխարությանը, մենք գիտենք, որ թե լայն իմաստով եւ թե նեղ իմաստով մարդկային կյանքը բաղկանում է վերերտներից եւ վայրեջքներից։ Եվ քրիստոնյայի համար յուրաքանչյուր վելերք եւ յուրաքանչյուր վայրեջք ոչ մի անգամ չի կարող գայթակղության քար դառնալ։ Քրիստոնյայի համար վերելքները եւ վայրեջքները իր կոչման մեջ հաստատագրվելու ամրանալու կրվաններ են հենակետերը բոլոր ժամանակներում բոլոր ժողովրդին պակասել է լուսավորությունը։ Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ ինչուներ, բայց մենք արժանի հարթության վրա պիտի գնանք այդ ինչուների յետևից։ Եվ արժանի հարցադրումներ եւ ճշգրիտ հարցադրումներ պիտի բարձրացնենք, որպեսզի ճշգրիտ պատասխաններ ստանանք։ Եթե մեր փնդրտուքը մեր ինչուների փնդրտուքը չբախկանա մեր ժողովրդի անցած ճանապարից, եթե չզարգանա ճշգրիտ լուսավորությամբ, մենք կրկին ընկնելու ենք տեղապտույտի եւ շրջապտույտի մեջ։ Այսինքն մարդկության առաջընթացը ապահովում են ոչ թե տնտեսական զարգացումները, այլ բարոյականի փնդերտուքը, ճշմարտության, արդարության, եթե ուշադիր ենք լինում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անընդհատ ու շարունակաբար այս կարևոր ուրեմն կրվանների վրա էր կառուցում իրեն քարոշչությունը։ Ամեն անգամ մարդկանց մեջ վերարտնացնելով Աստուծո պատկերը, ամեն անգամ մարդկանց մեջ հայել տալով այն անհրաժեշտին, առանց որի մարդը զրկվում է իրեն բուն կոչումից եւ առաքելությունից։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր խոր վիրապվանքի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք